katika mwezi wa Ramadhani katika mwaka huu sote tunafahamu kwamba tuna watu wengi tunaowajua miongoni mwa ndugu zetu jamaa zetu marafiki zetu na watu wa aina mbalimbali walioishi katika ulimwengu huu Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa nafasi nyingine ya kudiriki mwezi wa Ramadhani katika mwaka huu waliondoka duniani kabla ya kuingia mwezi huu wa Ramadhani lakini mimi na wewe na yule tumeipata fursa hii ni jambo la kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala lakini jambo jingine pia la kumhimidi na kumshukuru Allah ni kutuwafikisha sisi na kutuwezesha tukaweza kutekeleza wajibu na lile linalopaswa kufanywa baada ya kufika katika mwezi huu wa Ramadhani kwa sababu kuna watu wako hai wazima wa afya hawana matatizo yoyote lakini hawafanywi lile linalopaswa kufanywa katika mwezi wa Ramadhani kwa ufupi kwamba hawafungi na hawana udhuru wowote wa kisheria wao ukiwauliza watakwambia kwamba wana udhuru ah wajua hivi wajua vile lakini kisheria si udhuru hawafungi wapo watu wa namna hiyo wala hawaswali sasa jambo la kuwa wewe umeafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuudiriki mwezi huu kisha ukafanya la wajibu juu yako nalo la kufunga na kuswali na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala yapasa umshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala sio jambo dogo lakini kubwa zaidi pia pamoja na huko kufunga na kuswali na kufanya ibada mbalimbali tunazotakiwa tuzifanye ndani ya mwezi huu na nje ya mwezi huu basi kikubwa zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe kwenye malengo yaliyowekwa kwetu sisi katika hii saumu na katika mwezi huu wa Ramadhani tumewekewa mwezi huu tukawekewa saum lengo tufike katika daraja ya taqwa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi mlioamini kumefaradhishwa juu yenu kufunga kama ilivyofaradhishwa hiyo funga kwa waliokuwa kabla yenu malengo na madhumuni ya kuwekewa ibada hii ili muwe wacha Mungu mfike katika takwa mfikie kwenye daraja ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndio daraja pekee ambayo itamuingiza mtu katika aljanna ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala katika ala Imran katika zile aya nilizotanguliza kuzisoma akatuhimiza juu ya jambo hilo anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin fanyeni haraka badiru fanyeni haraka shindaneni kwenda haraka kwenye kutafuta msamaha utokao kwa Mola wenu fanyeni haraka shindaneni kwenye kuitafuta janna pepo pepo ambayo mapana yake ni kama mapana ya mbingu na ardhi pepo hii imeandaliwa wenye kumcha Allah almuttaqin saumu imewekwa ili sisi tuwe wacha Mungu tuwe muttaqun na huku twahimizwa twaambiwa kwamba tuutafute msamaha wa Allah tuitafuta pepo pepo ambayo imeandaliwa wenye kumcha Allah uiddat lilmuttaqin sasa ili watu wasitaabike wasilete mawazo yao na maoni yao na rai zao wakatumia akili zao Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mstari akawaelezea hao muttaqun sifa zao ni zipi zisikilize alladhina yunfiquna fi sarrai wadh-dharrai والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين sifa za wenye kumcha Allah za wacha Mungu ni wale wanaotoa mali wakawasaidia watu wanaotoa mali kwa ajili ya dini ya Allah katika wakati wa furaha wakati wanacho fisarra wakati wa masarra walfarahi wasurur wakati wa ghina mtu anacho wakati huo akatoa sasa hawa wacha Mungu wakiwa nacho wanatoa wadharra na wakati wa madhara wakati wa ukame alqahti waljahd wakati wa shida wakati wa matatizo wakati hana aminyana hivyo hivyo atoa usiwe wale ambao wakipata ndio watoa ikiwa hana hatoi ah jua mambo magumu sasa hivi siwezi labda huna kabisa na kama huna kabisa zungumza maneno mazuri amrisha mema au kataza maovu kwa sababu walkalimatu tayyibatu sadaqa lakini usiache kutoa kwa sababu una hali ngumu kwa sababu wacha Mungu ni wale wanaotoa katika hali zote hizo fisarai wadharra wakati wanacho na wakati hawana wanawapa wenzao wanawasaidia wenye kuhitaji kisha anasema Allah walkadhimin alghayr katika sifa za wacha Mungu ni wale wenye kuzuia hasira ni wale wenye kuzuia hasira mtu amekuudhi kikweli kweli na uwezo wa kufanya utakalo kwake unao kwamba huyu nitamkamata ni mfinyange waweza kutokana na nguvu na nafasi ulionayo na yeye amekuudhi imma kwa makusudi au kwa bahati mbaya kosa kubwa au dogo ukalimeza lile alkadhmu maana ni kumeza walkadhimina alghaidh na wenye kuzuia hasira kwa sababu madhara ya hasira ni makubwa sana watu huziua nafsi zao kwa sababu ya hasira watu huwaua wenzao kwa sababu ya hasira watu wanawapiga na kuwajeruhi wenzao kwa sababu ya hasira watu wanakufuru kwa sababu ya hasira watu wanafanya mambo mengi mabaya kwa sababu ya hasira hasira ni kitu kibaya sasa hawa wacha Mungu wanapoudhiwa hawa ni wasamehevu walkadhimina alghaidh walafina anin nas na ni wenye kuwasamehe watu haweki kisasi katika moyo haugulii maumivu ya kuudhiwa na kusononeka katika moyo kwa sababu ya jambo fulani aliyofanywa na mtu yeye husamehe akishasamehe maisha na hilo litakupa inshirahu sadri kifua chako kitakuwa kikunjufu utaishi kwa raha hutakuwa na misongo ya mawazo wala nini utakuwa uko sawa kabisa kwa sababu huweki vifundo fundo katika moyo wako na hiyo ndiyo sifa yenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala walafina anin nas na wenye kuwasamehe watu hizi ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Qur'ani kwenye sura Al-Imran kwamba pepo yangu mimi nimewaandalia watu wenye sifa hizi kisha Allah subhana akaendelea akasema walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون na wale ambao pindi wanapofanya fahisha mambo machafu au wanapozidhulumu nafsi zao huwa wanamkumbuka Allah kisha wakamwomba msamaha Allah kwa sababu hakuna yoyote anayeweza kusamehe isipokuwa Allah hakuna anayeweza kusamehe dhambi zako isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini wakawa watu hawa hawaendelei juu ya ule uchafu waliofanya ili hali wanajua Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza wacha Mungu wanadamu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wale wanapofanya mambo machafu alfahisha ni kabairu dhunub fahisha ni madhambi makubwa ya kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa wewe ni mwanadamu kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala ule ubinadamu wako uko kwenye kukosea ukateleza ukafanya dhambi kubwa au ndogo ukafanya fahisha au kaidhulumu nafsi kwa kuzembea kwenye taa ulitakiwa utekeleze wajibu fulani ulitakiwa uswali alfajiri kwa wakati hukuswali imekupita au amali yoyote katika amali za kheri imma ya faradhi na wajibu au ya sunna lakini wewe ulizembea ukaidhulumu nafsi yako au umeidhulumu nafsi yako kwa madhambi madogo wewe baada ya kufanya hayo ukawa la mtihani huu ninaye Mola aliyeniumba mimi nina Mola Allah aliyeniumba mimi wa huwa qadirun alayya yeye ana uwezo mkubwa juu yangu na anayajua ninayoyafanya anaweza kuniadhibu wakati wowote mimi asiponidhiriki na rahma yake ukaligundua hili ukamkumbuka Allah na uwezo wake na nguvu zake ukaomba msamaha na hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah na ikawa wewe umekoma baada ya kuligundua hilo na kuomba msamaha hiyo ni sifa katika sifa za wacha Mungu kwa hiyo watakuwa wamekosea wale wanaowabeza watu bora katika ulimwengu huu kama masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yani baadhi yao wakawa yamethibiti kwao kuna madhambi fulani waliyafanya wakataka kuwavua uadilifu wao na ubora wao kwa sababu ya dhambi walioifanya wao si malaika wala wao si maasumuna min adh-dhunub kwa hiyo kuondosha adala kwao kunapingana na aya hii kuondosha uadilifu kwao kunapingana aya hii wameteleza wametubu hiyo ndio sifa ya kibinadamu wala yusiru ala ma faalu wa hum yaalamun na hawakuendelea kwa yale waliyofanya na hali ya kuwa wao wanajua angalia Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje anasema ulaika jazaohum ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim وجنات تجري من تحتها الانهار khalidina fiha hao pamoja na hayo yote waliyofanya hao malipo yao ni kupata msamaha kutoka kwa Mola wao na pepo ambazo zinapita chini yake chini ya makasiri yao na vitanda vyao na majalisi zao inapita mito chini yake wataishi humo milele wa ni'ma ajrul amilin na bora ya ujira wa wenye kutenda amal ni ujira huo kupata maghfira na kupata aljanna wa ni'ma ajrul amilin اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين كنين nini nimezitaja aya hizi na maudhui hii kwenye makamu nimeleta aya hizi kwa wakati huu kwa kuwa ni wakati muhimu sana katika maisha yetu kipindi muhimu sana katika maisha yetu na pia kwa sababu watu wengi wanapofanya vurugu zao kubwa kubwa wakafanya madhambi mengi wakavuka mipaka huwa wanakata tamaa na pia wanakatishwa tamaa huko mitaani huko barabarani wanakatishwa tamaa kwamba bwana wewe ah miji dhambi yote ile uliyofanya mpaka watu wakakuita hivi ukapewa jina kadhaa kwa sababu ya dhambi hizo eti leo basi ndio ah haiwezekani bwana mtu ana kweli bwana mimi nimefanya mengi bwana ndio Allah alivyoniandikia basi acha nife nayo tu mtu anakata tamaa kwa sababu ya dhambi alizozifanya eti dhambi kubwa hakuna dhambi kubwa kama ashirku billah kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala lakini watu walishirikisha na wakatubu na Allah akawasamehe bali ukizisoma ayat katika suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwataja waja wake wema ibadur rahman akasema katika aliyowataja walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa ومن يفعل ذلك يلقى yawm al-qiyamati wa يوم fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله سبحانه وتعالى katika aya hizi awataja washirikina ashirku billah inna ash-shirka la dhulmun adhim shirki ni dhambi kubwa kabisa aliyoasiwa Allah subhanahu wa ta'ala lau kama mtu atakufa nayo asitubie mpaka anakwenda mbele ya Allah bado ni mushrik huyu hatasamehewa huyu ataadhibiwa milele abadal abidin lakini wale ambao wanamwabudu na kuomba mwingine asiyekuwa Allah wamemshirikisha Allah na yule ambaye ameua nafsi dhambi nyingine mbaya kabisa ameua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isiuawe kwamba haifai kumuua huyu wewe ukachukua kisu ukamdunga kisu ukamuua ukamkata mapanga ulimpiga risasi au umefanya jambo lolote umemtilia sumu ukamuua mwenzako ni dhambi mbaya kabisa kuvunjwa kwa alkaba ni jambo rahisi jambo jepesi kuliko damu ya mtu mu'min ni jambo baya angalia na wale ambao wameua nafsi na yule ambaye ameua nafsi ambayo Allah ameharamisha sasa kama ilitokea wewe umeua watu kumi 10 tano ulikuwa jambazi ulikuwa mtu mwovu ukaua mtu asije kukwambia bwana maadamu uliua wewe usamehe a ah, a ah. msikilize Allah anavyoeleza kwenye Qur'an wala yaznuna wala hawazini umetia mimba hapa ukatia mimba pale ukatia mimba pale watoto hamsini vimada na nini uko nao maisha yako yako namna hiyo maisha kwenda na kurudi wala yaznun waman yaf'al dhalik ah, sikiliza maneno ya Allah atakayeyafanya hayo yalqa athama atapata madhambi yudhaaf lahu aladhabu yawm alqiyama adhabu yake itafanywa maradufu siku ya kiyama wayakhludu fihi muhana na ataishi katika adhabu hiyo hali ya kudhalilishwa illa man tab isipokuwa yule aliyetubu na maana fursa ipo hapo ila yule aliyetubu wa amila amalan saliha baada ya kutubu akatenda amali njema faulaika ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat hao ndio wale ambao Allah atawabadilishia yale madhambi yao makosa yao yawe mema maovu yote uliyofanya lakini maadamu uliamua sasa kurudi kwa Allah mimi basi wajuta kwa nini ulifanya wasikitika na umeazimia kwamba sirudii tena na ukaomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba na anayabadilisha yale maovu uliyofanya atayabadilisha yawe mema wa kana Allahu ghafurar rahima na Allah daima ni mwingi wa msamaha mwenye kurehemu uone ile rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya tauba sasa nataka kuambia wale wanaokata tamaa au wanaokatisha tamaa watu na kuwazodoa kwa sababu ya madhambi walioyafanya hawana nafasi hiyo qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sisi waambie waja wangu anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam waambie waja wangu ambao walivuka mipaka asrafu ala anfusihim walivuka mipaka kwenye nafsi zao la taqnatu min rahmatillah msikate tamaa na rehma ya Allah kwa sababu gani inna Allah yaghfiru dhunuba jamia sasa kwa sababu hii ya kuwa watu wakatishana tamaa na mtu pia hukata tamaa katika nafsi yake akifikiria niliyofanya kuna hili ah ita, itawezekana vipi bwana ukionekana waswali wafunga ah fulani leo pia aswali ah alhamdulillah eh, eh ni mwanadamu na kaumbwa kwa ajili ya hili yale aliyofanya ni ule ubinadamu usimkazishe tamaa na wewe usikate tamaa na maneno ya watu wakashindwa kufanya kheri kwa sababu watu watakuzodoa watakutayariza sasa tuko katika mwezi huu mwezi wa Ramadhani fursa imetupatikania hii Allah subhanahu wa ta'ala huifungua milango ya tauba milango ya maghfira milango ya kheri wale waliofanya vibaya katika kipindi kilichopita huko nyuma fursa hii wanayo hii ni fursa tuitumieni vizuri ni fursa ya umri leo tuko siku ya saba katika mwezi wa ramadhani kumi hili la mwanzo laisha ramadhani ikiisha ramadhani hii kuidiriki na ijayo ni majaliwa hakuna aliyena hakika kwamba ataipata ramadhani nyingine ijayo kama vile wenzetu waliotangulia hawakuwa na uhakika na hawakuidiriki fanya kabisa kwa kwa wakati tuliokuwa nao na makamu tuliokuwa nayo nimeona niyazungumze maneno haya na nizilete aya hizi tunayo nafasi ya kutubu hisabu madhambi ulionayo vyovyote atakavyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa mkweli kwake Allah anakusamehe Allah anakusamehe na siku ya kiyama atakusitiri utaonyeshwa madhambi yako wewe ulifanya hili uona lile lile lilikuwa kupeleka pale wewe na yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha madhambi yako yote hili lilikuwa la kuangamiza hili lilikuwa la kuangamiza la kupeleka pale la kupeleka pale wewe ulikuwa waangamia lau kama si hili atauba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukatubu kiukweli kabisa Allah anasamehe madhambi lakini miongoni mwa maana ya kutubu kiukweli kama kuna haki za watu umezinyang'anya umezipora kwao baada ya haya kumalizana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujuta kwa kuazimia kuwa hurudii na ukaomba msamaha kama una haki za watu zirudishe kwa wenyewe uliiba ulinyang'anya ulitapeli basi mrudishie mwenye haki yake kama wamjua lakini umeiba sana mpaka ulioibia pia huwajui wala hujui imeiba nini na nini tahallali na wao waombee maghfira kile unachokiweza kukitoa katika sadaka kitoe au wewe ulimuibia kashakufa siku nyingi lakini wawajua warithi wake wapo warudishie wenye haki yao hata kama usipomwambia kwamba hiki hiki ni ile nilimuibia baba yenu nilimpiga kabali siku moja au nilimnyang'anya au nilimtapeli au aliangusha kitu chake mimi nikakichukua sikumwambia nikala warudishie wenyewe haki yao na muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yote hayo yamehifadhiwa na utakwenda kuyakuta mbele ya Allah subhanahu haki za watu yale baina yako wewe na Allah mlilie yeye subhana yeye ni ghafuru rahim ila kuwa mkweli tu na wala shetani asikudanganye kwamba umefanya makosa ukateleza ukafanya makosa ukaomba msamaha baada ya mwezi au baada ya wiki ukajisahau ukarudia tena sema ah sasa mimi niliomba msamaha sasa narudia tena nikiomba msamaha tena nitakuwa mnafiki sasa shetani anakuchezea omba tena msamaha faman taba taba Allah alayhi yoyote atakayetubu Allah humkubalia toba akirudia atubu tena hayo ni mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila mara kuwa mkweli tubu kushatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala imekwenda ubinadamu kwa kupitikia ukafanya dhambi nyingine au ile ile tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata mara mia. fa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah hachoki mtachoka nyinyi nyinyi ndio mtakaochoka ukisema saa ah, sasa huu ni unafiki basi ushaangamia dhambi wenda nayo hiyo tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ndugu zangu katika iman fursa hii tuitumieni vizuri tumuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya kuomba msamaha tutengeneze amali zetu kwa kufanya mema mengi baada ya yale madhambi tuliyoyafanya na israfu tuliyoifanya na vurugu tuliyoifanya tutengenezeni amali yetu kwa kukithirisha amali njema usibweteke tena sasa umri umekwenda kama ushafika miaka 40 miaka 50 wakimbilia 60 miaka 70 wakimbilia 80 hiyo ni fursa itumie vizuri mauti yatakuja wakati wowote lakini yakukute ukiwa uko safi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu hulaumu wakabeza ha, hawasamehi wang'ang'ania mtu kafanya kosa huko kipindi cha utoto wake mathalani wanadamu watakumbuka ah si yule aliba aliba samaki siku ile miaka 40 imepita watu wakumbuka tu Allah subhanahu wa ta'ala yeye husamehe akayafuta yote lakini wanadamu hawasamehe usiwasikilize wao wewe elekea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قوموا إلى صلاتكم